Urtarriak hogeita bi gaur osteguna da eta hau berri albistegia duze eh, berriozar irratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, berriozar.es udal web horria martxan berriz ere. Animsa enpresa publikoaren eskuko web aldeak, zerbitzari frantses batean kokatzen dira eta hausia justuki zerbitzari frantsesak ziber erasoa jaso zuen asteartearekin artearekin ondorio zogitala gutxi gora bera eman dute Naparroako hainbat udalen web horriak ezin erabili berriozarko udal web aldearen funtzio operatibo guztiak atzo eguerdiarekin erabilgarri jarri ziren berriz ere. Eguzki Plaza Elkartearen urteko biltzarra. Eguzki Plaza Elkarteak bere bazkideak ditu ditu urteko biltzarrean parte hartzeko. Biltzar horretan Eguzki Plazaren komunikazio espazio berriak aurkezuaz aparte, berriuzar irratiaren gestioaz arituko dira ere gainera, 2000 amala urtearen balantze ekonomikoa eginen da horretan, biltzarra bihar ustirelarekin ospatuko da atxaldeko zurtzi terdietan kulturgune. morgenen. Bergazki, argazki kamara kalera aterako ditu. Hilabetero ateralditxo bat eginen dute bergazkitarrek eta urtarrilekoa igande honetan eginen dute. Ateraldian estrobist teknika, argizapen artifizial portatila erabiltzen duen teknika, hain zuzen ikasi eta entrenatuko dute. Informazio gehiagorako iru ubebikoitz.bergazki.net jarraian estrobist teknikaren azalpena Cesar Zebrian kidearen eskutik. Se le llama iluminación a una iluminación eh, compacta y económica, sobre todo. Pues eh, utilizamos fases compactos, pero las separamos de estas mismas y las ponemos y utilizamos los esquemas de iluminación que, se puede utilizar en cualquier estudio fotográfico profesional, pero la idea es utilizar eh, iluminaciones muy portátiles y podemos iluminar profesionalmente pues cualquier escena pero a un precio bastante más económico que una, una inversión profesional y muy ligera, muy compacta Martxoaren sortziari begira, lan talde eh, bat osatu da. Berdintasun zailaren asteleneko bat zordean adostu bezala, martxoaren uzortzeko eguna antolatzeko lan talde bat osatu da. Lehen bilera gaur goizeko amarretan udaletxean, eginen da eta berdintasun zailatik hauetan parte hartzeko deialdia eginda beraz nahi duena animatu dadila. Mendia zitze irikiko dugu gaurko kiroleen atala, nortzuk dijoazte mendira garazi. Nola ez, mendien lagunak xabi izango dira asteburu honetan mendira abiatuko direnak, zuzenki leizalarreatik igota mila berrogita maretzi metro dituen urepel mendiari ekingo diote. Ateraldirako itzordua igande honetan guizeko bederatzetan jarri dute oibezela eguzki plazatik. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu zer diogorko gorko iragarpenak arazi. Zerua oso deitu egongo dela dio gaurko iragarpenak, ondorioz prezipitazio txiki ertaina egingo du, egunaren lin partean baliteke trumo jekaitzen bat eta txingorra, botatzea egunaren bigarren partean aldiz xabi, anemenka prezipitazio txikia eginen du, elurko eta gaur, seireun, zazpireun metrotara, egongo da eta izeari da okionean, ipar osagaiko aizea ulbizia ibiliko da, bolada gugor batzuekin, eta bai temperaturei daokioneaz maksimoetan aldaketarik ez. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. plaza.neten.